Bai, beraz, uh, urriaren uh, zazpian izanen da, larun bat agatxez, eh, aurten antzerki gaua dugu eta antzerki gaua euskaraz, beraz, egiko gelan izanen da. Uh, zazpietatik goiti ukanen dituzue betalo eta edateko parada. Eta gero, eh, lehen partean izanen da panzo irigarraien uh, eh, one manchoa. Eta ondotik, uh, umezurtz antzerkia, beraz panzok idatzia ere bai, eta uh, jostakin taldeak emanik. Beraz hor badira, makea, lekorne eta uste dut itxasuko gazte batzu ere barnean. Entzatzen ziste aldizkatzen uh, urte batetik besterat, ordean aurten uh, eskola antzerkiari lekoa usten diozue. Bai hori da, beraz ziten dugu urte batez eh, gehiago kantaldi eta ondokoan antzerki, beraz, ara, batzutan entzatzen gira frantzesez eta gero ondokoan euskaraz, eh, ara, piskat uh, eh, albezain uh, publiko zabala unkitzeko. Mhm. Gela hortan egiten duzu, eh? gela behiska hortan? Bai hori da, da trinketaren azpian den, egiko gela hori edo zal polivalant. Mhm. Tripakutsik, eh, behar dela din, obe? Bai hori da, OB izanen baiti, baita talo eta bai uh, eta bai gero ikusgarriaren ondotik ere bai. Uh, ara zenta umezurtza antzerkiak irauten du behoita mar bat minutu eta ara, pantzok ere eh, hainbeste eginen du, beraz ez da, ez luzea izanen gaualdia horren bat terri bi horren geienik. Eta familian aurrikin ere diten alko da? Eh? Bai, bai, bai, deneri idekia da. Hmm. Kostak araiak badakigu eh, iten dituzela kirol aktivitateak, kultura aktivitateak, hori eguziak ere abiatu dira edo abiatzekotan, seurro? Bai, orduan, abiatuak dira, hor, eh, iraila bukaeran. Orduan, badira betiko eh, aktivitatea, gimnastika, euskal dantza, musika kurtsoak, eta zirkoa aurrentzat, eta zumba, eta orten gaitu dena da yoga. Beraz, yoga eginen da eh, kundalini yoga, hori uh, astelen ahatsetan da seiak terditan, eta gero proposatzena ere yoga aurrentzat, beraz, zazpi eta amabi urte artean, eta hori zanen da astezken atxaldetan uh, biak eterditan. Hara gara. Eta gero bada zerkia ere uh, eh, eldu eta aurrentzat eta hara. Nune egiten dira horiek, kurtsu horiek, ez denak berrekoan egiten, mentuaz? bai, denak egiten dira kosta garaian berean, eta orduan uh, baduzue justuki uh, aktivitatean afitxa, hor uh, berean afitxaturik edo errikoetxean ere, eta badira zenbaki guziak uh, erakasleenak eta kontaktatzeko, eta bestenaz, bada kosta garaiko arduradunaren zenbakia, eta berak ere uh, emaiten alditu uh, xe orduan emanen dut, da 0 6 0 0 bat, 0 bi zazpi, bost zazpi. Eta bon, kide karta bat bada hartzeko, eh? uh, aktivitate horietan parte hartzeko bakarrik. Hori da, beraz da, kide karta, uh, ala, kosta garaian uh, kidetzeko edo, uh, ama bi euro helduen eta amak uh, aurren eta aurrekin uh, edo zein aktivitateetan uh, parte hartzen aldu zuen. Ah, euh, baina ez bakarrik, eh? uzu erretaik eta pentsu dut pasaian diren, jende batzu ere badirela aldu direnak. Bai, orduan, biztan da, eh, denako nartzen ditugu, eta, eta hara, bai badugu, pixkat denetarik heldu den jendea, hauzoko eh, erri edo bertakoak, beraz, eh, hara, interesatuak bazizte, urbildu eta plazerrekin uh, onartzen ditugu denak. Bo, ez da berantegi iduriz. Bo, ez da berantegi ere, uh, itzordu hau uh, idazteko, ahazuen zuganez, uh, <laughs> antzarki gaua, beraz, izaren dela, heldu larun batean. Bai, hori da, heldu den larun batean, goitatzen zaituztegu zazpietatik goiti, eta geroan zerki gaualdia sortziontan hasiko da, beraz, zatozte denak. Beste gauzarik, bauzia intzin ikusia deia edo ez ono, ez onokoan orte undarra gabe. Ez, mementoan ez, gero uh, urtero baditugu, ala, ur, urtahila hotxailan uh, eh, kaskarotak uh, dantzataldearekin, beraz, pasten gira erriko hauzo ezberdinetan, eta agian uh, nahi ginuke berbada gure udako dantza ikusgarria behitzeman, beraz, berba urtahila bukaeran izanen da dantza ikusgarri bat. Ados, be, mil ez ditzu? Mil esker zueri eta zatozte denak.